Prije nego počnem konkretno govoriti o zadanoj temi, želim da se ja lično u svoje ime izvinem za ovo kašnjenje. Znači, ja sam danas, eto, Allahom voljom imao priliku da posjetim sa nekim našim doktorima iz Kuvajta. Mostar, mislili smo da ćemo se vratiti na vrijeme, ali ta naša dajinska auta su zakazala pa se pokvarila u putu. Pa eto, onaj, nisu se stvari išle po planu. U svakom slučaju, znači, tražim halala za kašnjenje. Braću moja draga i cijenine sestre, tema koju sam ja večeras odabrao da o njoj govorimo je svakako Izuzetno široka tema i o tome bi se moglo kazati mnogo, mnogo toga. Svakako, vi znate da smo mi ovdje skučeni s vremenom i svakako psiha čovjeka ne može, da kažemo, ostati svjesna više od sat vremena da prati pozorno ono što se izlaži, tako da ćemo mi spomenuti možda najbitnije stvari koje su danas potrebne ummetu kako bi uspio na putu ka prosperitetu, dok one sitnije stvari, znači, ako Bog da, nekako vjerovatno potpadaju pod ono što se spomeni. Svakako, treba na početku spomenuti također da ova tema, u njoj bi se trebalo da prepozna svaki insan koji vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala, Neko manji, neko više, ali definitivno, braću moja draga i ciljne sestre, ova tematika je potrebna svakom muslimanu u današnjem dobu. Vi se sjećate oni koji dolazi redovno na ova naša druženja. Ja sam dosta puta spominjao jednu činjenicu, a to je pravi prijatelj čovjeku je onaj prijatelj, onaj insan koji čovjeku ukaže na njegove nedostatke, s druge strane, nije pravi prijatelj onaj ko te gleda čitav život, kako griješiš, samim tim ideš putem koji na kraju krajeva nije ispravan, a on te milki i šuti, jednostavno ne želeći da ti to ukaže. Pravi prijatelj je onaj prijatelj koji ti ukaži na tvoje nedostatke, normalno, na lijep islamski način. Svakako, braćo moja draga i i sestre, ja bi lično volio da večeras mi govorimo na temu, hajde da kažemo, čime se islamski umet danas može pohvaliti. Ali, nažalost, malo je toga čime se islamski umet može pohvaliti realno danas na svjetskoj sceni. Zato mi o tome nećemo govoriti. Iako to ne negira da nemamo stvari za pohvalu. Jer, braćo moja draga, sama činjenica da muslimani bošnjaci su opstali na ovoj balkanskoj vjetrometini, to je uspjeh. S druge strane, da su opstali i goloruki bošnjački narod se odbranio od agresora u zadnjoj agresiji 92-95, to je fenomen, to nije uspjeh. To se rijetko dešava u historiji. Da goloruki narod pobjedi deset i 100 puta jaču silu od sebe, to nije ništa drugo do وَكَمْ فِيَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِيَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ Koliko je malehnih skupina pobjedilo velike skupine uz Allahovu pomoć. Či, braćo moja draga, to su fenomeni, to su uspjesi i mi se imamo čime i dičiti i ponositi. Ali isto tako s druge strane ima mnogo nedostataka i tim nedostacima treba danas pogledati u oči bolje nego da im pogledamo u oči nakon deset godina. Zato kažem i ponavljam, mi ćemo, braću moja draga i cijene sestre, spomenuti, vidjet ćete, šest, sedam ili osam savjeta nekih krupnijih, bitnijih stvari koje koče umet na putu prosperiteta. Normalno vidjet ćete da mi nećemo doći sa nečim novim. Islam je Islam, Islam je Kur'an, Islam je sunnet, ali, kaže uzvišnji Allah, tebara kao ta'ala, o zikra a ti opomeni opomena će koristiti vjernicima. Prva stvar i po meni možda najbitnija stvar koja nedostaje danas ummetu na putu prosperiteta, jeste, braćo moja draga, istinsko vjerovanje i istinska spoznaja našeg gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Ako pogledate današnje ljude, bez obzira ko bio i kako izgledao, vidjet ćete da su ljudi toliko zauzeti trkom za dunjalukom da nemaju kada da spoznaju svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Velik broj ljudi možda i neće kazati dijelima, neće kazati riječima da ne zna gospodara, ali kada pogledate u njihova dijela vidjet ćete stvarnost da ljudi ne poznaju svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Koliko je ljudi u Bosni koji se deklarišu kao muslimani, koji vjeruju i ubjeđenja su da tamo neki hađi bube i neki, ne znam ja, pod navodnim znacima šehovi, znaju gajb, znaju šta će se desiti sutra. Braću moja draga, ubjeđenje ispravno, pored kojeg se ne može nikako drugačije ispravno vjerovati jeste ne zna gaj niko osim Allah te baraka. ta'ala i svi oni koji kažu sutra će se desiti to i to x na njega veliki crveni Vremenska prognoza i ne potpada pod to, jer oni kažu prognoza, oni ne kažu bit će tako, ići će prognoza. Ali ko kaže desit će se sutra to i to, onda je, braćo moja draga, to svakako neispravno. Pogledajte samo, braćo moja draga, stanje muslimana. Koliko je muslimana koji čitaju svakodnevno horoskop? Šta je horoskop? Koliko je ljudi koji gledaju u filđan? Koliko je ljudi koji vjeruju kad mu ciganka kaže tamo lijevo, desno? Koliko je ljudi ide kod neke azrije i gleda u kaške. A nikad ljudi nisu bili pliči kod danas. Vjerovat u kaške. A ja bi mogu što nešto povjerati u kaške. Bacim u kaške i kaže to će se desiti. E, jeste bošnjaci, jeftini i plitki, Allah vam dao svako dobro. Ljudi vjeruju u kaške. Pogledajte samo koliko je ljudi koji odlaze kod sihribaza i vjeruju u ono što im se govori. Vidjet ćete, to ostavlja velikog traga na ummet. Kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam, ko ode kod proroka, ko ode kod sihribaza i povjeruje u ono što mu je rekao, ta je zanegirao ono čime je došao Muhammed alaihi salam. Završeno, nema filozofije. Jedan plus jedan, dva. Ko ode kod sihribaza i povjeruje ono što je rekao o budućnosti, ta je zanegirao ono čime je došao Muhammed alaihi salatu wassalam. Također, braću moja draga, kada govorimo o spoznaji Allah subhanahu wa ta'ala, neminovno je da spomenimo da je jedan od razloga zašto ljudi ne spoznaju istinski svoga gospodara, to što postoji na, na terenu određena skupina ljudi u koje ljudi gledaju očima da su učeni, a oni gospodaru svome i svatam njegovih imena i svojstva pristupaju filozofski. I to buni ljude. Ko je naš gospodar? Allah subhanahu wa ta'ala za sebe kaže čuje. Allah subhanahu wa ta'ala za sebe kaže da sve vidi. Allah subhanahu wa ta'ala kaže da je sve mogući. Kaže Allah ne vidi, Allah ne čuje. Pa šta je? Kakav je? Allah subhanahu wa ta'ala za određene postupke kaže da je zadovoljan njima. Za određene postupke kaže da se ljuti na, te osobe koji to čini. Kaže uzvišeni Allah da se, Allah poslanik ga opisuje tako da se spušta svake večeri u zadnjoj trećini neba, u zadnjoj trećini neba na ovozemaljsko nebo. I neko dođe i tumači to. I neko dođe tumači to da se Allahu rahmet i milost spušta. E, to je filozofski pristup tumačenju Allahovih imena i svojstava, braću draga i cijenine sestre. Zašto ovo govorimo? Ispravno vjerovanje ostavlja traga na čovjeka, kada čovjek zna da ga Allah koja tada neprestano vidi. Kada čovjek zna da ga Allah neprestano, neprestano čuje, da je Allah sve mogući. Je li moguće tu ne ostavi traga na insana? Sutra kada hoćeš uraditi određeni grijeh, Allah vidi, Allah čuje. Zato kažem, prvi temelj koji mora da se popravi u našem društvu jeste, braćo moja draga, ispravno vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala. Pogledajte, u stanje ljudi. Sve je to problem koji se vezuje za ispravno vjerovanje. Čovjek ne klanja. Kažeš mu što ne klanja? Trči za nafakom, ostavlja namaz zato što kaže zauzet sam. Je li to možeš ti steći više nego što ti Allah propisao? Wallahi, wallahi, kada bi trčao čitav život, ne možeš steći pola marke više od onoga što ti Allah propisao. A na fakat je propisana još dok si bio u utrobi svoje majice, majke. To je šeitanovo došaptavanje, ostavi namaz da bi više na fake stekao. Allah kaže u Kur'anu, Allah daje rizk i na faku kome hoće, veliku, a isto tako umanjuje kome hoće. To ne znači lezi Kaže dođe risk, pokrijeni se, radi, ali ne na uštrb vjeri. U granicama vjeri, braćo moja draga. Kada pogledate u stanje ljudi, u nedostatku vjerovanja, određene ljude, određene države opisuju svojstvima koja ne doliče nikom osim Allahu subhanahu wa ta'ala. Braćo moja draga, Allah subhanahu wa ta'ala je sve mogući. Bilo koja država, bilo koja vele sila, naročito ako se ne ponaša onako kako nje traži njen gospodar, pitanje je dana kada će pasti, kada će se srušiti. Koliko je civilizacija, koliko je kultura prodefilovalo kroz čovječanstvo, gdje su danas? Šta kaže uzvišeni Allah? lam jesiru fil ard fe min Zašto oni ne idu po zemlji? Idu bošnje po zemlji, ali gdje? Idu u Neum. Idite po zemlji da vidite kako su uništeni prijašnji narodi. Zbog čega su uništeni? Zbog grijeha. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ Pa je Allah kaznio zbog njihovih grijeha, braćo moja draga. Ljudi su uništavani. I kako neko može dati sebi za pravo da određenu državu, silu, narod, naciju pokuša staviti u ravan sa uzvišenim Allahom subhanahu wa ta'ala. Ili evo još jedan primjer, i zadnji primjer neispravnog vjerovanja. Ljudi bježe od smrti. Smrt je zajedno sa nafakom propisana dok si bio u utrobi svoje majke. Koliko god trčao u smrt, ne možete zadesiti smrt osim onda kada ti je propisana. Koliko god bježao, ne možeš pobjeći, dođeti smrt. Znate li vi koji je bio Halid ibn Halid ibn Velid kaže za sebe kao što prenosi Hafiz al zahabi u biografiji i Halid ibn Velid da kaže Halid ibn Velid meni je draži da idem u borbu i da budem naveći, da se smrznem i sutra dan dočekam neprijatelja ta noć u džihadu mi je draža nego da mi dovedu mladu koju volim to je Halid ibn Velid ne treba ga više opisivati Toliko je volio borbu. Kaže isto u predaju o sebi, nema na mome tijelu koliko je pedalj, a da nije zasjekla sablja ili probalo koplje. A ja, kaže, umirem na posteli kao što umire deva. Halid ibn Velid je umro na postelji, a prisustvovo je hiljade bitaka i uvijek prvi bio. To je najveći dokaz na planeti da ne možeš umrijeti osim sa Allahovom dozvolom. Da ne možeš umrijeti dok ti ne dođe eđel. Koliko je ljudi bošnjaka pobjeglo iz da ga ne pogodi granata pa ošao gore u Njemačku pa se gore predrogiru i gore umru. Ne može eđel doći osim onog momenta kada ti Allah te barake gotajala propisao. Druga stvar, braćo moja draga i ciljni sestre. Nakon ispravnog vjerovanja, Nedostaje ovom ummetu, braćo moja draga, ljudi muhlisina, oni koji će iskreno raditi za Allahu tebaraka wa ta'ala vjeru. Koliko je ljudi koji u slabosti svoga vjerovanja su polupali lončiće, pa su spremni da za prolaznu dunjalučku stvar prodaju svoju vjeru, nešto što mu je najskuplji. Na posao kaže, Poslovođa, ne možeš, ne možeš klanjati džumu, pa nema veze šta je moram klanjati, bitno je da imam posao. Trebaju nam ljudi muhlisin koji će raditi iskreno za Allahu te baraka wa ta'ala Pogledajte samo kako su ljudi spremni da prevare, da uzmu tuđi imetak. Allahu poslanik alaihi salatu wasalam kaže ko zakini brata muslimana, Allah mu je zabranio džennet. I učinio mu obaveznim vatru. Kaže Asabi Allahu pa ako ga zakini za nešto malehno, kaže Allahu poslanik, makar tu bio misvak. Praću, moja draga, tu je stvarnost Dunjaluka. I ako pogledamo u stanje ashaba prvih generacija, vidjet ćemo da je to motor koji je njima u snagu da ustraju, iskreno vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala i iskrena želja da se postigne Allahova subhanahu wa ta'ala nagrada. Šta je tu? što je njih činilo da su bili spremni dati sve najskuplji, najveće vrijednosti svoj život za Allahu vjeru. Pogledajte ko je, bio, ko je bila Hansa, poznata ashabika. Četvorica sinova odlaze u bitku na Kadisiji i sve četvorica preselili, poginuli. Šta je rekla? Ona je njih poslala da budu njene šefađe na sudnjem danu. Kada je čula da su preselili, nije plakala uopšte. Hvala, kaže Allahu koji me je počastio njihovom pogibljom. To su ashabi. To ne može doći iz duše u kojoj je veći dunjalu kod ahireta. To samo može doći iz duše u kojoj ljudi rade iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Trebaju nam ljudi koji će iskreno radi Allaha postaviti svoja leđa na putu za radu, za rad, na radu za vjeru. Dat svoje imetke, dati svoje živote, potrošiti svoje vrijeme, dati svoje zdravlje. Pogledajte Osmana radi Allahu ta'ala anhu, ljudi nisu svjesni činjenici da se za one papire, novac, da se zato može kupiti džennet. Osman radi Allahu taranu kada se opremala vojska za Tebuk, donio je hiljadu zlatnika, četiri i pol kile zlata je donio Božijem poslaniku, istri, istresao u njegovo naručje, Allahu poslanik i uzima i gleda, kaže, od danas Osmanu ne može naštetiti ništa šta da da uradi. Osman je od danas dženetlija. Kada su došle Haridžije da ga ubiju, kaže, Kunem vas velikim Allahom jer znate da je poslanik rekao ko kupi bunar rume da je u džennetu. Kažu znamo, a e, ja sam ga kaže kupio od svog imetka. Kunem vas Allahom jer znate da je poslanik rekao ko opremi vojsku za Tebuk da će kaže u džennet. Znate da sam ja opremio, kažu znamo. Osman je džennet kupio, braćo moja draga, Dunjalukom. S druge strane, oni koji nemaju, ne treba da se svi, sikiraju, ako imaju iskrenu namjeru da pomognu vjeru, kaže Allah u poslaniku vjerodostojnom Adisu, jedan dirhem je pretekao stotinu hiljada dirhima. To nema nigdje osim u islamu. Kako? Allah poslanik pojašnjava i kaže, čovjek ima u samo dva dirhema. Pa je jedan dao, dao pola imetka. A čovjek je, kaže, otišao kod kuće, imao veliku hrpu novca, pa je zagrabio stotinu hiljada i dao. Ali on dao samo jedan od sto. Zato, kaže, jedan ovaj srebrenjak je pretekao stotinu hiljada srebrenjaka. Zbog iskrenosti, braćo moja draga. Druga stvar, odnosno treće, treće svojstvo koje nam treba danas, u metu, jeste, braćo moja draga, istinska bogobojaznost, strah od Allaha, tebareke wa ta'ala. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون O vjernici, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao muslimani. Šta je to istinska bogobojaznost? Da kada uđeš u kuću upališ seriju, kad te drugi ne vidi. Nije to. Kaže Allah poslanik u vjerodostojnom hadisu Ittaqillaha kunt. boji se Allaha ma gdje bio. To je istinska bogobojaznost. Ljudi danas rade dok je pošteno, dok je poslovođa pored njega. Rade dok je pod video nadzorom, dok nema poslovođi, nema video nadzora, da mu je ime, ne znam ti kako, muslimansko, bošnjačko, u Istinska bogobojaznost, braćo moja draga, nam treba na putu prosperiteta. Kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam, kada ga je pitao Džibril, šta je to, kaže, ihsan, najveća deređa Islama. Islam pa iman pa ihsan. Šta je to ihsan? Kaže, en ta'abud ka enneke fa illem tekun tarahu, fa innehu jarak. Da obožaješ Allaha kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, zaista on tebe vidi. To je, braćo moja draga, istinsko obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Ibn onar kao što je zabilježio u vjerodostojnoj predaji, jedne prilike je išao za Mekku, pa je sreo čobana i kaže, prodaj mi jednu ovcu. Kaže čoban, ja sam samo čoban, ja sam rob. Nisam vlasnik ovaca, ne mogu prodat, nemam ingerencije. Kaže, šta ću reći kada vlasnik bude pitao? Kaži mu i Omer da ga malo iskuša. Reci, kaže, pojeo je vuk. Prodaja, reci, pojeo je vuk. Kaže, pa je čoban podigao glavu prema nebu, kaže, fe Allah, a gdje je Allah? Pa je zaplakao i Omer, pa je kupio to groba, oslobodio ga i kupio mu stado ovaca. To je, braćo moja draga, istinska bogobojaznost koja nam treba svakim danom u svakodnevnom životu. Pogledajte šta znači istinska bogobojaznost. Onda kada te ne vidi niko, drugi osim Allah, te barak vi znate hadis koji je vjerodostojan, trojice ljudi koji su bili u prijašnjim narodima kada su krenuli, pa su svratili jednu pećinu da prenoći, pa se zakotrljala jedna velika pećina, zatvorila njihov ulaz. Pa kažu, mi se ne možemo spasiti osim da dobijemo u našim dobrim dijelima. Pa je svako od njih spomenuo svoj slučaj, a jedan od njih kaže, ja sam imao rodicu koju sam volio više, ne čitav dunjaluk. Pa sam im pozvao na blud, pa je odbila. Pa su došla teška vremena i teške godine, pa je došla i tražila pomoć, pozajmicu. Pa sam joj dao 120 dinara zlatnika, pola kile zlata ali kaže pod uvjetom da sa njim čini blud. Kaže pa je pristala siromaštvo, neimaština. Kaže pa kada sam legao sa njom kao što legne muž sa suprugom kazala mi je Ittaqillahe, boj se Allaha, znaš da to radiš bespravno. Kaže gospodaru pa sam ustao Ostavio joj te pare, ako sam to uradio iskreno radi tebe, daj da se ova pećina pomakne, pa se pećina, pećina pomakela pa su izišli. Iskrena bogobojaznost, braću moja draga, je nešto što treba umetu u današnjem vremenu. Također, od stvari koje trebaju umetu u današnjem dobu, jeste ispravan odabir uzora u svakodnevnom životu. Jedna od bolesti koja je, braću moja draga, prisutna danas u svijetu jeste i to da su mediji toliko isprali ljudima mozgove da ljudi zlo vide dobrim, a dobro vide zlim. Tako da je ljudima nametnuto medijski da slijede ljude koji kada bi se izvagali ovo dunjalučkim parametrima oni ne venaju. Ne vrijedi da budu kopirani, a kamoli da ih pogledamo i prorešetamo kroz vjersko rešeto. Pogledajte, braćo moja draga, koliko su ljudi zastranili. Ljudi se natječu ko će više opsovat. Ljudi se natječu ko će biti veća budala, ko će više popiti alkohola, ko će više bluda počiniti, ko će više ukrasti, ko će više prevariti. S druge strane, ljudi se stide kazati ja ne konzumiram duhan, ja se ne rukujem sa ženama, ja ne pijem alkohol, ja nemam televiziju u kući, ja klanjam pet vakata, ja ne uzimam mito, stide se kazati. U slabosti svoga vjerovanja, braćo moja draga. Zato kažem, to nije ništa drugo do ispiranje mozga od strane medija. Zato kažem, braćo moja draga, umet ako želi prosperitet treba za svog najvećeg uzora da uzme Allahu poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam. Treba da uzme uzorite ashabe, najbolja generacija koja je kročila ikada zemlju. Trebaju nam omladinci koji će se natjecati ko će biti korisni član društva. Takvi omladinci nam trebaju, braćo moja draga. Trebaju nam žene, djevojke koji će se natjecati u čednosti, u moralu, u stidu, u majčinstvu, a ne da se natječu u razgoličavanju ili u nekim drugim stvarima. Trebaju nam žene koji će se ugledati u supruge Allahovog poslanika, u njegove kćeri. Zašto? Zato što je to odgajao najbolji muallim, najbolji pedagog koji kada kroči u zemlju. Pogledajte Fatimu radi Allahu ta'ala na kćerku Božijeg poslanika. La ilaha illallah, vallahi, da čovjek ne povjeruje. Fatima jedne prilike, nakon što je preselio Božji poslanik i ona je znala da će prva preseliti odmah nakon njega, zato što je on to rekao, Sjedi sa Esmom radi Allahu Tarana i kaže ja ne znam kako ću sutra kada umrem pred ljude, kada me budu nosili na tabutu, kako ću, oni će vidjeti obline moga tijela. Mrtva žena, ona se brine kako će ljudi na tabutu vidjeti. Allahu ekber, to su učiteljice, to su odgajateljice. Stidim se, kaže šta ću, kako ću, pa kaže, Esma, ja dok sam bila u Abesiniji, tamo se žene tako ukopaju što se za ženu napravi kao neki koš. I žena se tu stavi, to se prekrije platom i ljudi je ne vidi. Pa su napravili to za Fatimu. Još za njenog života kaže ona Seterak kama se terteni. Allah te sačuvao i zaštitio kao što ti mene zaštitila. Allahu akbar. Pogledajte stida. Pogledajte čednosti. To su one u koje se treba ugledati ceca, bolan, kakvi montirači, kakva Dragana, to su najveće bitange na planeti, bolan. Naše bošnjakinje, ko ludi, ko mameni, ko i za njima trči. Pa to bolan ne vrijedi, i ne vrijedi čovječe kartona. Ne vrijedi ništa. To ne vrijedi čovječe nikako. Ni dunjalučki, ni ahiretski. Ali nažalost kažem, te stvari su onaj nametnute ljudima. Zato uzvišeni Allah bitnost te tematike izražava kroz to da to pitanje nije ostavio neriješenim, indirektno spomenutim u Kur'anu. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَ Vi zaista u Allahovom poslaniku imate divan uzor. Najlepši uzor ti u poslaniku. Pusti zapadnačke budale što vrijeđaju najveličanstveniju osobu. Ne osvrći se tome što smatraju najboljeg insana konzervativnim i nazadnim. Uzvišeni Allah kaže vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u prvim generacijama والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه Prve generacije, muhađiri, ensarije, Allah je zadovoljan njima. Allah kaže da je zadovoljan sa njima. Pa hajde da budemo kao generacija s kojom je zadovoljan Allah subhanahu wa ta'ala. Zato kažem, braću moja draga, bitno, veoma bitno je u životu da izaberemo sebi čestit i plemenit uzor. S druge strane, ljudi to od nas očekuju. Da ljudima pokažemo islam u praktičnom životu, svakodnevnom. Ljudi su se zasjetili filozofije. Ljudi nisu više budale. Neće neko da ga praviš budalom. Kaže, gledaj šta hođa priča, nemoj gledaj šta radi. Pa da je taj hođin islam valjo on bi ga radio prvi. Pusti mi se toga. Daj mi neko ko će mi pokazati kako se taj islam praktično živi. Treba nam praktično pokazati Islam. Mi smo ambasadori Islama. Ljudi gledaju u naše postupke da je to Islam. Moramo ljudima pokazati Islam u njegovoj originalnoj verziji. Naši postupci su Islam, iako je to neispravno. Naši postupci su samo naši postupci, ali i ljudi gledaju kao Islam. Zato, braću moja draga, velika odgovornost je na svima nama kako ćemo ljudima prezentovati islam? Ne smijemo dozvoliti da ljudi sutra za godinu i dvije i pet kažu gledaj šta oni bradonje pričaju, a šta rade, pusti, to je druga stvar. Nema tu beričeta nikakvog. Jer da je to valjalo, to bi oni prvenstveno prakticirali u svom životu. Zato pogledaj poslanika alihi salam. Naređuje dobročinstvo, najveći dobročinitelj. Naređuje udjeljivanje novca, udjeljuje. Naređuje blagost, blag. Naređuje dobročinstvo prema supruzi, najbolji među, prema svojoj supruzi. Naređuje borbu, prvi u borbi. je prvi. Zato je uspio. Zašto mi ne uspijevamo? Zato što ljudima pričamo jedno, a radimo drugo. Treba umetu neko ko će svojim dijelom pokazati šta je Islam, braćo moja draga. Treba da znate, braću moja draga, da oni koji budu prezentovali svojim postupcima islam, da ih očekuju velike nagrade. Allah poslani kaže, ko ukaže drugim ljudima na dobro djelo imat će sevap i nagradu kao i oni koji su ga činili. Kažu islamski učenjaci, na bilo koji način da ukaže na dobro djelo i svojim postupkom, i pisanjem, i govorom, sve to obuhvata, braću moja draga, ukazivanje na dobra djela. Zato na bilo koji način da ukažeš ljudima na dobro djelo, imat ćeš nagradu onih koji su to prakticirali. Također, braćo moja draga, u današnjem vremenu umetu treba generacija, trebaju ljudi, treba omladina, trebaju djevojke koje će stati na bedemu Islama čvrsto, bez popuštanja. Živimo, nažalost, u vremenu teškom vremenu, velikim pritiscima na one koji prakticiraju islam, ali isto tako, sjetite se Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, sjetite se njegovog odlaska u Taif, sjetite se njegovog primjera kada su mu bacali drob debe na leđa, sjetite se njegovih bitaka, sjetite se njegovog kako su ga vrijeđali. Mi ništa to nismo doživili. Ali već smo počeli opasno bolovati od bolesti popuštanja. Kao što kažu islamski učenjaci, popuštanje je more bez dna. Samo kad počniš, gotovo je. A mi, nažalost, braćo moja draga, da, živimo u situaciji kada su nam određene stvari nametnute od sistema i ne možemo ih izbjeći. Čovjek koliko god u pogled mora na ulicu gdje je razgoličenost. Čovjek ako hoće da vozi auto mora ga registrovati sa osiguranjem koje je po islamskom učenju, učenju haram. Čovjek ako želi da radi u školi mora da prima platu preko banke koja posluje s kamatom. Dobro, to nam je sistem nametnu. Ali ko nam je nametnuo da imamo u kućama najvećeg na 21. stoljeća? Da buljimo u serije, da gledamo finale, penale, da gledamo utakmice, da petljamo, da smo, da nemamo emaneta kod sebe. Da ne odgajamo svoju djecu, da nismo dobri prema suprugama, jer nas to neko natjerao. To su stvari koje nam niko nije nametnuo. Zašto smo tu popustili? U slabosti svoga vjerovanja, braću moja draga, svakako. Zato znajte, ne smijemo nikada zaboraviti. Prva i najbolja generacija ashaba, samo zbog jednog prekršaja na Uhudu. Allah poslani kaže, nemojte se micati. Pa su se pomakili. Pa je to koštalo ashabe 70 mrtvi ljudi. U tome je pouka, u tome je poruka današnjem ummetu. Sve dok bude ovakvo stanje, inna Allahe la yugayiru ma bi hatta yugayiru ma bi enfusihim, Allah neće promijeniti stanje jednog naroda dok se taj narod ne promijeni. Nemoj da neko postavi pitanje šta se dešava u Palestini, šta se dešava u Čečini. Dešava se zbog naših grijeha, zbog naše udaljenosti od vjeri. Ništa drugo, braćo moja draga. Ja, braćo moja draga, sam isto tako i protiv pretjerivanja, ali sam i protiv popuštanja. Ja sam protiv toga da neko smatra da se ove činjenice koje smo malo spomenuli prije, da se ne uzimaju u obzir. Vrijeme, prostor u kojem mi živimo. Ali isto tako nema potrebe da pretjerujemo. Zašto danas da neko dođe i nosi u Bosni arapsku nošnju? To je pretjerivanje. Zašto neko da dođe i kaže jedino što žena smije obući crno, sve što drugo obuće haram. Crno je pohvalno svakako, ali može i druga boja. Nema potrebe pretjerivati i u mnogim drugim stvarima. Znači, nema, braću moja draga, ni desno, ni lijevo, već pravo, ali isto tako bez popuštanja. Popuštamo, braću moja draga, pitanje se postavlja. Šta ćemo imati od naše vjere za 15 godina? Mnoge stvari koje 96. i 97. su bile nezamislive u našim redovima, sada su normalna stvar. Šta ćemo imati za još 15 godina? Nećemo imati ništa, jer ćemo pobacati sve od Islama. Zato kažem, braćo moja draga, trebaju nam ljudi, trebaju nam generacije, treba nam omladina, trebaju nam žene, koje će stati na bedemu Islama čvrsto, bez popuštanja. Također, braću moja draga, od stvari koje su potrebne ummetu, jedna od temeljnih stvari, jedan od temeljnih problema ummeta danas jeste zapostavljenost šerijatske naobrazbe. Dosta puta sam ja kroz svoja predavanja govorio o tome i ponovit ćemo kratko večeras. Muslimani su najnazadniji narod, danas najnepismeniji narod, ali konkretno govorimo o šerijatskoj naobrazbi. Pogledajte stanje ummeta, pogledajte stanje muslimana. Jeste li vidjeli malo prije? One greške u akidetu. Ljudi gledaju u filđan, ljudi gledaju u dlan. To su akaidske greške. Ljudi vjeruju sihribazima. Ljudi se zaklinju nečim mimo Allahom subhanahu wa ta'ala i mnogo toga. Šta ljudi znaju o kaderu? Šta ljudi znaju o sudnjem danu? Šta ljudi znaju o melekima? Šta ljudi znaju o svojstvima uzvišnog Allaha? To su temelji vjeri. Šta ljudi znaju o svome namazu? Pogledajte kako ljudi klanjaju svoj namaz. Ljudi ne znaju Allaha ispravno abdestiti. Da ne govorimo o greškama konkretno u namazu. Koliko je ljudi koji smatraju bitno je da dođeš u džamiju. Kako se klanja u to je manje bitno. Šta kaže Allah poslanik? Biće ljudi koji će klanjati 60 godina, nijedan namaz mu neće biti primljen. Hadis vjerodostojan. Kaže, možda će upotpuniti svoj ruku, ali neće upotpuniti seđdu. Možda će upotpuniti seđdu, neće upotpuniti ruku. U drugom hadisu, kao što je zabilježio ima Buharija i Muslim, kada je vidio čovjeka koji je došao u džamiju pa klanjao brzo, kao što 90% naših ljudi klanja, Kaže, irđa fe salli fe kelem lem tu salli, vrati se i klanjati, nisi klanju, tvoj namaz nije validan. Pogledajte kako žene klanjaju. Vire uši, vire joj vrat, vire joj potkoljenice, vire podlaktice. Sve je to, znate li da je to, nije namaz kao takav je upitan, ako ne bi sigurno mogli tvrditi da je neispravan. Žena jedinu namazu može da otkrije ovaj dio lica, čak ni podbradak ne smije da otkrije. I smije da otkrije šake i podređenom dijelu leme samo noge ispod članaka. Ona žena je nosila ovoliku suknicu od članaka i još razvez do ovoliki, ispale joj noge u red dokli. Rukavi su dovdje, ovdje, razrez do ovdje, kad rekne Ekber, puše joj i onda Tako je to. Pogledajte, providna marama vidiš je uši su volki ili su vošni kakve ušnjake nosi. To je džehl, to je neznanje. To su oni koji klanjaju. Da ne govorim onima koji ne klanjaju. On ima, ima šta? Stani on jadnik, dođe nekoga zapka, dođe na Bajram i on se za nekoga zalijepi, ovaj doli i on dok ti vidiš čovjek ne zna čovječe ništa. Ne zna ništa. To je namaz najbitniji rukn vjere nakon šehadeta čovječe. Prvo za što će čovjek biti napitan na to je namaz. Pogledajte kako se ljudi odnosi prema namazu. E, kaže, ok, sve u redu. Allahom se kunim. Ja, vi znate da ja ne prozivam nikad Efendije, nikad ne prozivam islamsku zajednicu. Prije nekoliko dana sam bio u Crnoj Gori, Efendija mi priča, kaže, gledao sam svojim očima drugog Efendiju, kaže, u namazu mu zvojim optelje, kaže izgled, kaže, ok, ok, sve u redu, vidimo se. U toku namaza to radi čovjek koji predvodi ljude u namazu. Pa znači ovi obični čovječe, on može slušati Draganu u toku namaza. Pa ću normalno, kad može on što ne bi ja mogu. I mnoge druge stvari, mogu vam ja sad pričati ovdje sat vremena samo o greškama koji kvari namaz, koji su prisutne na svakom mjestu. Ljudi zjevaju, au, au, jedan tamo, jedan vamo. Ljudi gledaju kroz prozore, češkaju se, vrte se, okreću se. Sve opasne stvari. Da ne govorim o tome što ljudi, žene klanjaju prozivnoj odjeći, pola leđa u muškaraca viri kada nose kratke šorceve. Znači, to su greške katastrofalne, uzrokuju pokvarenost namaza. Žene klanjaju, a lak na noktima imaju. Takav abdest je neispravan, takav namaz je neispravan. Znači koliko hoćete, nisam pao s Marsa, ja govorim o stvarima koje su prisutne kod nas u Bosni. Neznanje, džehl. Ali zato pitaj, kad je utakmica Inter, Milano, kopačke, brojevi, transferi, rezervni igrači, sve živo, svi znaju. To znamo. Ne znamo kako se abdest uzima. Malo se umije, sam ovako, malo rukice, samo ovako, nogice, sam vrhove prstiju, hajde. Fušar, nema veze. Ne znaš čoveče abdestiti. To je, ja pričam ljudi, ono što imamo na terenu. Ne znamo najbitniji temelj naše vjeri. Ko zna ono što uči u namazu? Poslušaj ljude kako uči Fatihu. Zato što je naučio na jednoj transkripciji. Ko zna ili dozvoljeno pisati Kur'an na transkripciji? Niko od islamskih učenjaka nikad nije dozvolio da se Kur'an piše na transkripciji. Ali olakšajmo, olakšajmo, napišimo transkripciju, upalimo ezan na kaseti, stavimo kasetofon, nek za njim Plati tamo kastafonu, klanjat će on za tebe, ko što ti hatme uči. To je čitav naš islam. I ne znamo abdesta uzeti. Osnovne stvari o namazu ne znamo. Da ne govorimo o drugim stvarima, braću moja draga. U zekijatu, u postu. Kaže, dao sam ja nešto para na ime zekijata. Šta nešto para? U fening moraš znat koliko se daje. To je farz, vađi, rukn. Dao za kaj nešto na ime zekijata, 10-20 maraka. Ima tu da, ili da ih dadeš koliko treba ili ne daješ. Znači, ako potpadaš, trebaš dati koliko treba. Ako ne potpadaš, nešto davati, dati sadaki. Ali zekijat je precizno pojašnjen. Pogledajte u brak. Razvede ženu deset puta. Haj babi dođi, haj babi dođi. Tri puta, sve nakon trećeg puta je zinaluk. Sve nakon trećeg razvoda je zinaluk. Znate li to sve nakon trećeg razvoda je zinalog? Kod nas to, ko to poznaje? Či to su, braćo moja draga, katastrofalna pitanja. Temelji vjeri, mi ne poznajemo te temelje vjeri. Zato kažem, jedino kako se može riješiti pitanje jeste edukacija. Učenje arapskog jezika. Vjera se ne može shvatiti bez arapskog jezika. I svi oni koji ne znaju arapski jezik, nemojte im dozvoliti da vam tumače vjeru. Vjera se ne može ispravno shvatiti bez arapskog jezika. Šeho Islam ibn Taymiyyah i alihi u poznatoj knjizi se Siratim Mustaqim kaže Lugatul arabijetu min din arapski jezik je od vjere i vađi farz ljudima muslimanima da ga razumiju. To vam je govor Šeho Islama ibn Taymiyyah Rahmetullah alihi. Također od stvari koje su nam potrebne u današnjem vremenu kao nikad Bošnjacima, muslimanima je potreban lider više nego ikad. Potrebno nam je junaštvo, potrebno nam je herojstvo, potrebno je da neko dođe i da lupi šakom od da kaže dosta. Ne mogu ove žrtve koje su pale za ovu Bosnu da se zaboravi. Treba nam neko ne treba nam neko ko će se natjecati za vlast, jer Allahu poslani kaže innekom se tahrisune ala imara o takunu ne dame qiyame. Vi ćete se natjecati za vlast, ali će biti kajanja na sudnjem danu. Allahom poslaniku dolaze dvojica ljudi i kažu da nas postavi na kakve funkcije. Kaže mi ne dajemo funkcije onima koji ih traži. Svako koji ih traži, bježi od njega. Bježi od njega. Onaj ko bježi od njih, taj je shvatio bitnost njega, njega, onaj ko bježi od njih. Moj govor, možemo samo pogledajte historiju Bosne od 95. pa do sada, pa ćete vidjeti. Pred, predizborne kampanje, napravit ćemo, kupit ćemo, daćemo, sve živo, samo me postavite na stolcu. Dolazi oni na džumu i klanjajte, spiha i subhana, samo dok staviš na stolcu. Kada ga staviš na stolcu, nema više džamije, nema više munara, nema jezana, nema asfalta, nema RVI, nema nikoga. Trebaju nam ljudi, lideri, braćo moja draga. Pogledajte, braćo moja draga, pronicljivosti. Omara Allahu anhu, za kojeg je Allah poslani kazao da je džennetlija. On je znao šta znači vrijedan i bitan insan. Državi ne znače pare ništa ako nema povjerljive ljude. Kaže Omer jedne prilike svojim ljudima koji su sjedili oko njega, kaže hajde poželite šta bi neko od vas poželio. Pa kaže jedan, ja bi kaže da mi je punu kuću srebra pa da podijelim na Allahovom putu. Kaže drugi da je meni punu kuću zlata pa da i podijelim na Allahovom putu. Kaže treći da mi je punu kuću dragulja pa da i podijelim na ovom putu. Znate šta je rekao Omer? daje meni, kaže, punu kuću Ubejde ibn Đerraha, da mi je punu kuću Muaz ibn Džebela, da mi je punu kuću Huzeife ibn Jemana, kaže, pa da ih ja upotrebim na Allahovom putu. Omer, Omer je znao šta znači povjerljiv čovjek. Zato Omer, kao što je došlo u drugoj predaj jedne prilike, 400, 400 zlatnika je poslao Muaz ibn Džebel. Kaže svome slugi, idi, nosi mu i reci. Poslao ti Omer da imaš za svoje lične potrebe, pomozi se. Ali kaže, ostani kod njega kratko da vidiš šta će s njima uraditi. Kaže, dok su došle pare kod Muaz ibn Džebela odmah je otvorio i kaže svoj robinji, nosi to mi sedam, nosi to mi pet, nosi to mi šest, nosi to mi četiri, dok ih sve nije podijelio. Pa je došao od sluga, vratio se, kaže, uradio je tako. Nosi, kaže, ovo u Bejdi ibn isto tako, 400 komada. Znate li to koliko je, braćo moja draga? Kila i pol zlata. Kila i pol. Kaže, pa Ubejde ibn Đarrah dijelio, dijelio, isto tako njegova žena otuda iza zastra kaže, pa bolan, i mi smo miskini, nemamo šta jest, ostavi nama nešto. Ostala samo dva. Eto, kaže žena, ostala su dva tebe. Sve podijelio. Su vjerodostojne predaje, to nisu crvenkapice, nikakve ni štrumfovi. Kaže, pa se vratio ovaj izaslanik Omeru. Pa kaže, Omer je tako uradio. To su, kaže, braća. Znao sam da će tako postupiti. Oni su jedni od drugih. Oni su jedni od drugih. Oni su braća, braćo moja draga. Pogledajte te njihove odnose. Također, braćo moja draga, u današnjem vremenu trebaju nam ljudi koji će biti ponosni što su muslimani. Problem ummeta je danas što se ljudi stide kaza da su muslimani. Treba nam neko ko će biti ponosan zato što je musliman. Nažalost kažemo, muslimani su toliko nazadni. Muslimani su toliko oslabili da se stide samo u javnosti kazat mi smo muslimani. Pogledajte koliko pokušavaju da taj svoj islam prilagodi zapadnoj nekulturi. Nije zapadnoj kulturi. Nemoj da ko kaže zapadna kultura. Ako je ono kultura, gdje je nekultura na planeti? Kako muslimani pokušavaju da prilagode islam zapadnoj nekulturi? Pogledajte muslimanske mezagluke. Pogledajte muslimanske svadbe. Pogledajte muslimansko bajramovanje. Bajramovanje proslava u toj kafani. Bajramovanje teferić na tom i tom mjestu. Šta je to, braćo moja draga, do ponašanje nevjernika? Nažalost, do te mjeri Izađi na ulicu, Allahani, mi. Ne smiješ čovjeku nazvat selam. Ne znaš ko je, ne znaš šta je. Kada ništa na njemu ne ukazuje da je musliman. Odnosno, puno stvari ukazuje vanjštinom da on možda i nije musliman. Pogledajte žene muslimanke. Hajde joj nazovi selam. Kako ćeš nazvat selam? Kada na njoj ništa ne liči na islam. Pa čak Allaha mi, ne želim nikog da vrijeđam. I one žene koje nose hijab, pokušavaju taj hijab da umotaju celofan zapadnjačke nekulture, da prikažu zapadu da se i hijab može modernizovat. Hijab se ne može modernizovat! Ja kažem, ne može. Hijab se ne može modernizovat! Nije hijab ispravan žene koja nosi farmjerke i gore nosi mahranu. Da je Allah nagradi što nosi, ali to nije hijab. To nije hijab. Nemoj da pokušajte da pokažemo zapadu da se islam može modernizovati. Islam ima originalnost. Nema potrebe da kopira zapad. Ljudi pametni, kvalitetni uvijek traže original. Pokaži ljudima original islam. Nemoj da kopiramo išta. Nema potrebe. Mi imamo univerzalna rješenja za čitavo čovječanstvo. Nema potrebe da kopiramo zapad. Ljudi koji imaju svoje ja, ne vole kopije, ne vole oponašanje. Ima i svoje ja. Islam ima svoje kapacitete, ima odgovore na sve i nema potrebe da mi islamske hijjave prilagođavamo tamo nekoj nekulturi ili naš izgled da prilagođavamo zapadnoj nekulturi. Islam ima svoju originalnost. Nemoj da posustamo i da u slabosti svog imana pokušamo islam prilagođavati. Nema potrebe. Tada će tek ljudi shvatiti da islam ne vrijedi. Originalnost, braćo moja draga, svakako hoćemo. Šta kaže Omer? Radi Allahu ta'ala Kaže, jedne prilike kada je išao u kuc pješice, odnosno išao je na devi, pa kada je došao do jedne pljaci, vjerojatno znate šta je pljaca, blatnjava, nikakva, sašao sišao je sa devi, skinuo svoje papuće i kroz tu pljacu prošao da uglibi malo svoje noge. Pa mu kaže jedan ashab, Omer, što pješice, što da se uplatiš, bolan? Kao ne doliči to tebi, ti si halifa. Ljudi, ko što danas gledaju vrijednost insana kroz mobitel, kroz auto, kroz firme, to nikad nije bilo u životu vrijednost čovjeka. Vrijednost čovjeka je njegov moral, vrijednost čovjeka je njegovo poštenje, vrijednost čovjeka su njegove moralne vrijednosti, kaže ona. Riječi koje vrijedi je i dunjaluka, نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله Mi smo narod kojeg je Allah uzdigao islamom i kada god budemo tražili ponos na drugom mjestu osim na islamu, Allah će nas poniziti. Pusti to što su mi prljave papuće, pusti to što hodam kroz pljacu, moj ponos je u islamu. Tako muslimani danas treba da nastupe. Moj ponos je u islamu. Gdje je moj ponos u kopiranju zapadne kulture? Moj ponos je u islamu. To je ponos. Nahnu Allahu bil islam. Kad god budete tražili ponos izvan islama, znaj, dolazi poniženje. Također, braćo moja draga, u ovom teškom vremenu muslimanima treba istinskog bratstva, ali istinskog bratstva. Ako pogledate u prve generacije, vidjet ćete ono što je uzdiglo umjet u prvim godinama jeste istinsko bratstvo ashaba. To je, braćo moja draga, jedan od glavnih faktora nakon ispravnog vjerovanja zašto su muslimani napredovali. Kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam, primjer muslimana je u njihovom pod potpomaganju ljubavi samilost je primjer tijela kada zaboli jedan organ ostali organi se odazivaju nesanicom i temperaturom boli čovjeka prst ali čovjek ne može spavat temperatura zahvatila noge a boli ga prst tako kada zahvati problem Palestinu mi ne treba da spavamo zato ako smo jedno tijelo ali nažalost nismo sve dok ne bude tako, braćo moja draga, nema prosperiteta, ja vam garantujem. Pogledajte poznati slučaj, moramo ga spomenuti, spomenut ćemo ga hiljadu puta, zato što je zabilježen u Buharinoj zbirci Hadisa i treba da ga zna svako dijete na ulici. Primjer Allahovog poslanika kada je pobratio između Sad ibn i Abdurrahman ibn Aufa Sad ibn Rabija je bio jedan od najbogatijih ljudi, pa je dao svom bratu muslimanu pola svoga imetka. Kaže, evo, pojnu, ali on odbio. Ali spreman je bio da da svom bratu muslimanu pola imetka. I svi oni su bili ostali takvi, da ne mislite da je ovo jedini primjer. Kaže uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala وَالَّذِينَ تَبَوَّوا الدَّارَ وَالْإِيمَانِ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة kaže Allah subhanahu wa ta'ala i onima koji su Medinu za življenje izabrali i domom pravi vjeri još prije njih učinili oni vole onima koji se doseljavaju i u grudima svojim nikakvu tegobu ne osjetaju, osjećaju zato što im se daje i njima kaže voli pazite وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ i njima, muhađirima daju prednost nad sobom kaže, a i oni su potrebni to je islamsko bratstvo i Allah subhanahu wa ta'ala opisuje sve muhađire da su takvi bili da su davali prednost drugima nad sobom a i oni potrebni mi samo kada bi davali višak ne da dajemo ono što je potrebno nama već da dajemo višak vidjeli, braćo moja draga, mnoge konkretne rezultate. Huzeife El vi priča, kada je bila bitka na Jermuku, završila se bitka, pa sam, kaže, ponio zdjelu vode tražići svoga Amidžića. U to vrijeme se ratovalo po suncu, sa sabljama. Najbolja inekcija i najbolji lijek koji ti je neko mogao pružiti jeste voda. Pa sam, kaže, počeo tražiti svoga Amidžića. Došao sam do njega, kaže, hoćeš li vodi? Hoću. Kaže, kada sam mu htio dati vode, čuje se čovjek tamo, kaže, a ah, vode, vode. Kaže on, šalji dalje, drugom nosi. Ja kaže, je došao do njega, hoćeš vodi? Hoću. Kaže, je došao do njega, treći čovjek viće, a ah, vode, ponesi vodi, On nije jedan posto ne razmišlja. Kaže, nosi, nosi njemu. Ja kaže, došao do njega, on umru. Ja se vratio do ovoga, umru. Vratio se do prvog, se trojica umrli. A niko se nije napio. Zašto? Bogistanskog islamskog brasta ljudi, eto šta je. Zato što su volili drugima više nego sebi. Ne može umet uspjeti nikako, osim ako bude išao tim tračnicama. Allahov poslanik negira vjerovanje osobi koja ne voli bratu muslimanu ono što voli sebi. Negira mu vjerovanje. To što mi danas tumačimo na osnovu komentara, to je drugo. Allah poslanik kaže, neće vjerovati onaj ko ne voli brat ono što voli sebe. Neće vjerovati. Pa ti sad sebi uzmi tumačenje kako hoćeš. Boži poslani kaže, ti nećeš vjerovati. I zadnja stvar, time ćemo završiti, braću moja draga, kratko. Ovom ummetu nedostaju žene, majke, ponosne islamom koje će odgojiti naše generacije. Nedostaju nam majke, koji će se natjecati u čednosti i čestitosti, koje će se ponositi svojim hijabom i hodati ulicom kao kraljice, ne osjećajući nikako da su drugorazredni, već da su prvorazredni. Da osjećaju da je Allah subhanahu wa ta'ala svoju milost njima ukazao pa ih izvadio iz stotine hiljada drugih koji su se razbolitili. Da će hodati ponosno, uzdignute glave, nimalo osjećajući stig. Trebaju nam majke koje će odgojiti generaciju, jer žena je pola čovječanstva, a ostala polovina prolazi kroz njeno naruče. Ja i amenu, o anfusakum vahlikum Ovi koji vjerujete sebe i poroce svoje od vatre čuvajte. Kaže Allah poslanik, Kullukum ra'in an Svi ste vi pastiri i svi ćete biti pitani o svome podaništvu. Trebaju nam žene koje će nam odgojiti djecu, braćo moja draga. Ko odgaja današnju djecu? Odgajaju ih igrice, serije, ulica, vrtići i ostalo. Odgajaju ih škole. Prva i najbolja i zadnja učiteljica našeg djeteta treba da bude njegova majka. Pogledajte šta su uradili neprijatelji čovječanstva. Znate li ko su neprijatelji čovječanstva? Onako kako ja govorim. Neprijatelji čovječanstva su svi oni koji se bore protiv Islama. Jer svako ko se bori protiv Islama, on je neprijatelj čovječanstvu. Jer čovječanstvu nema spasa osim u Islamu. I pogledajte šta su neprijatelji čovječanstva uradili od te jadne siromašne žene. Ne u smislu da ona ne vrijedi, ali siromašna zato što je nasjela na ono što joj se nudi. Šta su uradili od te žene? Izveli je na ulice. Žene ima i gdje treba biti i gdje nema. Žena reklamira i sve što ima veze sa ženom i što nema. Traktorske dijelove reklamira. Kakve veze ima žena i traktorski dijelovi? Žena vozi papove, žena varioz. Kakve to veze ima sa ženom? Žene ima i gdje treba i gdje ne treba. Ženino mjesto prvenstveno je u kući da odgaja generacije Pročitajte izjave velikih analitičara i filozofa današnjeg doba zapadnjaka koji kažu zapadnjačko društvo je uništeno zato što je žena izvedena iz kući. I ta žena, da prostite, postala je danas ništa drugo do seksualni objekt, ne vrijedi, dok vrijedi, dok je mlada, dok je lijepa, dok je mogu slikati za traktorske dijelove, u redu. Kad nema, dolazi druga, ti potešiša, te šiša, njene osjećaje, njene moralne vrijednosti, niko ne gleda. I nažalost, one se natječu u tome. Zato kažem rješenje umetuje u čednosti, u poštenju, u hijabu, u stidu, u moralu, u odboju djeteta. Rješenje je da žena boravi u kući, to ne znači da ne smije izići iz da joj treba zakovati prozore, da ne vidi kroz prozor. Ne treba, nema potrebe. Žena smije izići iz kući, smije poviriti kroz prozor. Smije i radit ako ima potreba za to pod određenim šerijetskim uvjetima koje su spomenuli učenjaci. Ali, braćo moja draga, osnova je da majka boravi u kući. Osnova je da majka voli svoju djecu, našu djecu, naše dijete koga voli. Voli tamo neku odgajateljicu, da ne govorim imena neku tamo koja nije ni muslimanka na kraju krajeva, jadno zato što je čitav život ona sa ne voli svoju majku. Nije imao kada je zavoli jadno, bilo dva, tri mjeseca u naručju, židni ga tamo u neke hapice zamotaj, gruhni ga tamo džegod u jasnice, kako je to, I je sjadnik u jasnama, ko u, Ali majka koja doji svoje dijete dvije godine, kada čita život kroz njegove vene, teče njeno mlijeko, je li može sutra na tu majku podići ruku? Može ako je najveći muđrim na planeti, ali ako ima u njegovom srcu imana, neće podići ruku na svoju majku. Gdje je ubio babu, ubio mamu. Što neće, pa tu nije go babu imati isto i neki obični komšija bolan. nit ga kad vidio, niti ga kad čuo, niti ga sad njim vremena provodio. To je tako. Treba nam majka, treba nam odgajateljica, treba nam učiteljica našoj djeci. To je, braćo moja draga, problem umeta. i rekao sam, žalosno je što i naše majke koje nose hijabe vide prosperitet u zapadu, u zapadnjačkoj modi. Naše majke gledaju serije, naše majke sa svojim muževima, nažalost, sjede i gledaju serije. Da mi je zavidje to, taj bračni par, toliko nepostojanje ljubomore da muž i žena zajedno gledaju serije. Gdje je tu ljubomora? Gdje je tu islam? Ali nažalost ima svega i ima gorih primjera koliko hoćete. Molim Allah subhanahu wa ta'ala na kraju druženja da ono što smo čuli bude korisno za nas. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da popravi stanje umeta. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učesti na putu istine. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ubrza pobjedu ovom ummetu i na kraju subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu